Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tret Informatiu. Les eleccions al Parlament de Catalunya suposen una gerra d'aigua freda a les aspiracions d'Artur Mas, que perd representació. Les CUP entren per primer cop a la cambra catalana amb tres diputats. Això després d'una jornada de vaga general a nivell europeu, que a casa nostra va tenir un ampli seguiment i fou finalment reprimida pels Mossos d'Esquadra. Entrevistem a la Federació Local de Barcelona de la CNT, sindicat amb una llarga trajectòria que torna a guanyar influència a l'altra ribera de la Mediterrània, ha revifat el conflicte del Pròxim Orient de la mà de l'estat d'Israel, que va emprendre una nova ofensiva militar contra els territoris ocupats. És dilluns 26 de novembre i aquests són els nostres titulars. Mas guanya les eleccions, les CUP entren al Parlament. 14N, èxit de la jornada de vaga que acaba amb càrregues policials. Crònica de la lluita dels comitès populars de Bilín als territoris ocupats de Palestina. Entrevista a la Federació Local de Barcelona de la CNT. Al tret de gràcia, Artur Mas ens descobreix el seu programa ocult. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. radio libre, independiente y no comercial. CiU guanya les eleccions. Les CUP entren per primer cop al Parlament amb tres diputats. Esquerra Republicana dobla resultat i es situa com a segona força. El PSC decreix, PP i ICB pugen lleugerament i Ciutadans triplica la seva representació. Les eleccions d'ahir diumenge van decidir la composició del Parlament de Catalunya de cara a la seva desena legislatura. En destaquem una nova victòria d'Artur Mas, si bé que Siu experimenta una davallada i es queda lluny de la majoria absoluta que perseguia. Les CUP arriben al Parlament en els primers comicis nacionals on es presenten, alhora que Solidaritat per la Independència perd el seu únic escó. La participació va ser alhora molt elevada. Gairebé el 70% de l'electorat va acudir a les urnes. El repartiment dels 135 escons és el següent. Convergència i Unió aconsegueix 50, 12 menys que els comicis del 2010. Amb un 30% del vot, Mas continua tenint, però, la clau per formar govern, com advertia el discurs postelectoral. Tal com han quedat aquests resultats, no hi ha govern alternatiu que no passi per Convergència i Unió. Per tant, d'una forma gairebé obligada, Convergència i Unió ha de liderar aquest proper govern, perquè, insisteixo, no hi ha alternativa més enllà de la que nosaltres representem per formar govern. Esquerra Republicana es situa com a segona força política després de duplicar els seus resultats des de l'última legislatura. De 10 escons en passa a tenir 21. Probablement el partit d'Oriol Junqueras jugarà un paper important aquests quatre anys, doncs ja que si sumem els seus escons al CSIU, es sobrepassa la majoria absoluta. Es confirma el declivi del PSC de Pere Navarro, que en aquesta campanya ha adoptat una posició intermèdia entre els dos blocs nacionals, apostant per una via federalista. El Partit Socialista obté 20 seients, 8 menys que el 2010 i encara més lluny dels 37 que va obtenir el 2006. El PP i ICB pugen lleugerament, els populars d'Alicia Sánchez Camacho passen de 18 a 19 escons i els ecosocialistes de Joan Herrera guanyen dos nous seients, de 10 en passen a tenir 12. Ciutadans triplica els seus diputats, de 3 a 9, després de recollir el vot reactiu al debat independentista que s'ha intensificat durant els últims mesos. Per altres, la principal bona notícia ha estat, però, l'aparició de les CUP, que després d'una intensa campanya han aconseguit la representació parlamentària, amb tres diputats. El cap de llista de la formació, el periodista David Fernández, declarava després de saber els resultats. La democràcia per la, aquesta candidatura d'unitat popular eh, no es defensa avui al Parlament, es defensa al carrer. No la defensa la CUP, afortunadament, la defensa milers de persones que són el millor que li passa a aquest país, milers de persones que protesten contra els desnonaments, que protesten contra les retallades, que participen de vagues generals, que s'organitzen a les AMPAs, al moviment veïnal, al moviment sindical, i a la fertilitat dels moviments socials d'aquest país, des del feminisme fins al pacifisme, fins a l'ecologisme. El tret informatiu. El 14 de novembre, a tot el sud d'Europa es va viure una vaga general que a casa nostra va paralitzar l'activitat econòmica. A Barcelona van haver aldarulls i una dona va perdre un ull a causa de l'impacte d'una pilota de goma disparada pels Mossos d'Esquadra. Estas son las voces de algunos de los actores sociales que participaron en la huelga general del pasado 14 de enero aquí en Barcelona. Es una muestra de las diversas formas de protesta social que ocurrieron durante la jornada de lucha. Carlas, periodista de medios alternativos. Está la agencia de medios libres aquí en Barcelona, formada por diferentes radios libres y prensa escrita, digamos que funciona comunitariamente, cooperativamente, eh, sin ánimo de lucro, y ya llevamos eh, varios, varias ediciones, varias huelgas uniéndonos para, para dar cobertura a esta huelga. Eh, consideramos que es importante y además en un contexto que los medios tradicionales eh, están muy escasos de, personal o el poco personal que tienen tiene que trabajar en unas condiciones bastante precarias. Entonces, dados los intereses empresariales, en estos casos se encuentran que la, información que dan muchas veces es sesgada o prácticamente la cobertura, la cobertura es mínima. estibadores del puerto de Barcelona. Vale, bueno, aquí el seguiment és del 100%, els vaixells estan, que fan mercaderia ordinària estan parats, està al 100% aturat, i el que fem és descarregar aquells creuers. Bueno, avui especialment ha entrat només un creuer que tenia que fer provisionament del vaixell i llavors amb els serveis mínims que tenim pactats per llei, doncs el que estem fent és ficar classifica aquest tipus de mercaderia, que són medicaments o aliments o productes pereceders que poden, que poden perdre's amb, el, amb, aquesta, amb aquesta acció. No? La decisió nostra ha sigut secundar la vaga, primer, pues, perquè, perquè hi ha una reforma laboral doncs, molt agressiva que afecta tots els ciutadans. Creiem que, que malgrat els estibadors, estem al port i hi ha un règim especial creiem que, que parte de la población... creiem que tenim que tindre una participación activa en, todas las decisiones que es prenen a nivel estatal ...y que se afectan, y ratalladas que hay ha a nivell també d'aquí de Catalunya, i vam decidir secundar ...y la veritat que és el 100% que estem. En el barrio de Gracia, un grupo de taxistas autónomos se unió a la jornada de huelga. Eh, a ver, nos estamos sumando a la huelga general eh, nos hemos encontrado ya un par de piquetes o tres y bueno, la colaboración pues es al máximo, nos aplauden, nosotros los aplaudimos a ellos porque en definitiva eh, hoy es un día para manifestarse y para reivindicar pues nuestros derechos que están hundiendo el país y bueno, eh, en definitiva es eso, ¿no? Nosotros como colectivo del taxi también tenemos nuestras reivindicaciones llevamos ya varios años soportando eh, la pérdida de poder adquisitivo y bueno, estamos en una situación de que no se puede más. Incluso ha habido algún compañero que ha tenido que vender su licencia porque las deudas eh, se lo comían y nadie le ha ayudado, que es lo más grave. Pidió ayuda eh, a la administración que le, adelantaran sus pensiones que le debían, se las negaron eh, pidió ayuda para que le, aplazaran la hipoteca de 12 años a 30 años, también se lo negaron y esa es la situación que tenemos. O sea, eh, la pasividad absoluta por parte de la Administración. No nos ayudan, no nos subvencionan y encima nos van haciendo año tras año perder, eh, poder adquisitivo. Durante la huelga, un piquete feminista en el barrio del Raval expropió un supermercado. sortit des del Gat de la Rambla del Raval un piquet, hi havia una acció sorpresa a un supermercat, a Ronda Sant Pau, i bueno, ho hem estropiat al, al supermercat. Unes famílies ens hem entrat, ens havíem organitzat, i per fer-ho, i, i bueno, i, i això, i hem robat el capital que ens dava nosaltres dos els dies, ha sigut molt ràpid, les, ens hem coordinat molt bé, han entrat unes quantes, han agafat les coses i hem sortit ràpid. Així, això, en el moment d'atenció amb el segurata, però bueno, hem, hem sigut y i hem portat les coses i hem llançat d'ací al menjar i l'hem agafat d'ací productes bàsics no, de consum per denunciar que nosaltres no, no tenim accés a aquests productes perquè vivim una precariedad bastante heavy. No? I el consum era un consum, sí, sí, un consum. Desde No Barris, la voz de una mujer mayor expresa su esperanza en la protesta social. La verdad es que lo que tenemos es que convencer a la gente para que el problema es general, porque el que no tiene un parado tiene dos el que no la reducción, el tocarse los medicamentos, es, general. Ahora estamos como hace 40 años, que movíamos a la gente por cualquier cosa porque todos estábamos afectados. Y di que no lo vamos a perder todo, que aunque hemos estado, llevamos luchando 40 años por conseguir lo que vamos a perder de un plumazo, lo vamos a conseguir. con información de l'Agència 29. Tot i el silenci mediàtic, les càrregues policials a Barcelona després de la manifestació alternativa del passat 14N, jornada de vaga, van ser reals, encara que membres del govern com el conseller d'Interior Felip Puig insistien el passat 15 de novembre en destacar l'absència de violència policial. En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil, però torno a repetir que ahir de boles de goma no se'n va procedir al seu llançament en cap cas. Però el ben cert és que el 14 de novembre sí que hi hagueren càrregues policials, la manifestació alternativa caminava pacíficament pels carrers de Barcelona, per un recorregut pactat secretament entre els Mossos d'Esquadra i la patronal de Passes de Gràcia. Un cop la marxa va arribar a Via Laietana, començaren les càrregues, que continuaren indiscriminadament per la Catedral, el Born, Passes de Gràcia i la Gran Via. Així ho explicaven alguns dels testimonis. Jo sentia, sentia les pilotes i sentia, bueno, sentia la gent plorant, la gent em girava i mirava, veia que gent que es caia a terra i, i vaig veure com disparaven des de dintre de, dels furgons. Llavors, en aquell moment, l'única escapatòria que teníem, perquè estàvem acorralats tant per darrere com per davant, era creuar Passeig de Gràcia. Llavors, tot el, tot el grup de persones que ens trobàvem allà vam començar a creuar corrents, quan de sobte una noia que estava allà amb nosaltres va començar a cridar que necessitava assistència mèdica. Llavors jo recordo la imatge d'aquesta noia creuant Passeig de Gràcia amb... O sigui, per aquí tot regalimant-li sang i recordo que em vaig apropar a ella i vaig veure que o sigui, tenia un forat negre a l'ull. Simplement el que estàvem fent era tornar cap a casa, ningú estava fent res de dolent. Una chica ida que poniste a coger a gente. ¿Dónde está la ambulancia? ¡Puta! ¡Eh! ¿Al menos podéis llamar a la ambulancia para que venga a atenderla o qué? ¿Podéis llamar a la ambulancia para que atenderla? ¿Eh? A la pobre chica o atenderla vosotros que tenéis conocimiento de primeros auxilios. ¿Podéis? Estar en la calle sin participar de ningún altercado estar tranquilamente comentando cómo ha ido la manifestación, hablando con tus amigos qué es aquello que habías visto, qué no, qué es lo que te había parecido a ti, etcétera, y que aparezcan los antidisturbios y carguen disparando con pelotas de goma, eh, es verdaderamente una sensación horrorosa, ¿no? no es que recuerde a un régimen, sino que uno en esos momentos vive, hostia, un, estoy viviendo un régimen que me obliga a irme a casa, que no puedo estar hablando con mis amigos, que pierdo un ojo si me quedo aquí. Molts van ser els ferits durant les càrregues d'aquell dia, una de les més greus l'Ester Quintana, que ha perdut visió en el seu ull esquerre com a resultat de l'impacte d'un projectil de goma, un projectil que segons Felip Puig mai s'havia llançat, amb informació del 15M Barcelona. El tret informatiu. A Orient Pròxim, els palestins continuen lluitant contra una ocupació injusta. Els comitès populars de Bilín actuen cada divendres per visibilitzar el conflicte mitjançant estratègies no violentes. Un equip del tret informatiu es va desplaçar als territoris ocupats durant el bombardeig de Gaza, anomenat per l'exèrcit d'Israel Operació Pilar Defensiu. Durant aquells dies, múltiples manifestacions es van fer a Cisjordània en suport a les víctimes de Gaza. La ràbia i la indignació s'escoltaven pels carrers de les grans ciutats palestines. Un cop fet l'armistici, la situació ha tornat a la calma. La vida ha tornat a ser la normal dels palestins i palestines, però la seva no és una vida normal, ja que porten 64 anys sota una ocupació ferotge mentre la majoria de gent intenta tirar endavant resignada, en una petita localitat al nord de Ramala, un col·lectiu de persones fa anys que protesten contra l'ocupació. Són el Popular Struggle Coordination Committee. Aquests comitès populars mantenen l'esperit de lluita de la primera intifada, la lluita de tot un poble que es manifesta cada divendres de forma pacífica contra la construcció del mur de l'apartheid. Aquesta manifestació setmanal és durament reprimida per l'exèrcit israelià, que ataca amb granades de gas lacrimogen, bales de goma i un camió que tira aigua putrefacta als manifestants. En els últims anys, la població de Bilín ha patit múltiples detencions i ja hi han hagut dos víctimes mortals. Tot i això, la lluita d'aquest poble no ha acabat, ja que encara els falta recuperar gran part de les seves terres, alliberar els presos i acabar amb l'ocupació. Aquests són els càntics que se senten a la manifestació. Eh, eh, ens, ens estan tirant gas lacrimogen, és important dir que eh, aquesta manifestació és totalment pacífica i no violenta i que cada, cada divendres els habitants de Bil'in es manifesten aquí per protestar contra la construcció del mur. Fa uns quants anys van aconseguir una gran victòria, va ser l'únic poble de tota la Palestina ocupada que va aconseguir canviar el traçat del mur. Um, tot i així, la lluita no ha acabat, la lluita continua perquè encara els hi queden moltes terres per recuperar, que ara mateix estan anexionades de forma legal i legal als assentaments d'Israel. Amb informació de l'Aila Serra. El tret informatiu, Entrevista amb la CNT. La Raquel i el Diego de la Federació Local de Barcelona ens expliquen com funciona el sindicat. Parlem també de la vaga i del posicionament anarcosindicalista davant el sistema polític. Parlem amb la CNT. L'històric sindicat anarquista va celebrar fa dos anys el seu centenari. Una llegenda del moviment obrer català i estatal que torna a guanyar influència. Tenim aquí la secretària d'Acció Sindical de la Federació Local de Barcelona, Raquel López. Bon dia, Raquel. Hola, bon dia. I també ens acompanya en Diego, també afiliat en el sindicat. Què tal, Diego? Hola. Com està la salut la CNT? La CNT jo crec que ara torna una mica a ressorgir. Nosaltres no hem parat de treballar mai, però sí que és veritat que ara ens trobem en un moment en què tot el treball previ que hem anat fent aquests anys doncs ara és més necessària que mai. Nosaltres basem la nostra lluita sindical bàsicament en la figura de les seccions sindicals. Representació del sindicat en cadascuna de les empreses, i amb ella pues, doncs, intentem arribar al màxim de, de treballadors possibles. Nosaltres el que busquem és que cada treballador i cada treballadora doncs, segueixi reclamar, defensar-se per ell mateix. Busquem l'autonomia de cada treballador. Nosaltres no ens presentem a les eleccions sindicals i per tant fem el mateix treball però sense els privilegis que tenen doncs, els delegats dels comitès d'empresa subvencions o hores sindicals. Nosaltres, tant la gent de les seccions sindicals com tota la gent que passa per aquí pel sindicat i que fem vida per aquí, ho fem d'una manera voluntària, ningú cobra absolutament res i jo crec que això doncs, dona una mica de força també a la lluita. El Sindicat de Barcelona realment és, és un sindicat molt mogut, sempre tenim moltes lluites obertes. Ara mateix, per exemple, tenim un conflicte bastant important amb el sector del taxi, que a la última vaga del, del dia 31 va tenir molt de ressò. Tenim conflictes amb empreses com per exemple el 061, el Departament de Salut, amb el RAC, amb el sector d'arqueologia aquí a Barcelona, amb l'empresa Còdex. Tenim en l'actualitat 12 seccions sindicals y todas tengan conflicto. También També ens saber cómo funciona internamente la CNT. cómo se articula el sindicato. Este sindicato funciona con grupos de trabajo que dependen de distintas secretarías. Por las vías de entrada que puede tener la gente en este sindicato tenemos una asesoría laboral gratuita un par de días a la semana, que ya desde hace bastantes años está funcionando sin parar cada día. Y ahora como novedad tenemos los grupos de barrio a distintos barrios de Barcelona como el Clot, Poplesec y Raval y Sans, que es una buena manera para que la gente conozca la CNT sin tener que afiliarse, por ejemplo. Puede, puede pasar por ahí, puede hacer actividades en su barrio, más concretas con las problemáticas de cada barrio. Está siendo un trabajo bastante, bastante positivo, la verdad. Tots hem sentit a de Salvador Seguí, Ferrer i la Canadenca o la revolución Social del 36 Com compagina la CNT la seva memòria i la lluita present? Les cicles us donen credibilitat o bé poden arribar a ser una càrrega? Hasta hace igual no muchos años, la carga que ha tenido las siglas estas es todo el desprestigio ¿no? que han usado los sindicatos amarillos, comisiones UGT, partidos políticos para desprestigiarnos por no haber aceptado los pactos de la Moncloa, por seguir con un modelo que no solamente lo hacemos porque sea el histórico, sino porque seguimos creyendo que es óptimo. Quizás para eso ha sido un poco de carga, ¿no? de, de enseñar a la gente no seguimos este modelo porque sea histórico, sino porque es óptimo Pero bueno, también nos ha venido bien por el tema de, de gente, grandes militantes que han venido aquí porque conocían la historia y porque creían que esto valía la pena. El 14 de novembre vam viure una vaga general. La vaga general és l'estratègia de lluita per excel·lència del moviment obrer. Què es vol aconseguir amb una vaga general? La vaga és l'eina més potent que tenim els treballadors per trencar amb el que no volem, Llavors, ara mateix el problema realment no és ni la reforma ni l'atur, perquè això només són símptomes. Són símptomes de l'enfermetat realment que tenim, que és el sistema capitalista. Llavors, amb una vaga general, el que s'ha d'aconseguir és arribar al punt de transformació de tota la societat per dir prou a aquest sistema. Bueno, nosaltres sempre defensem la vaga com, com a vaga indefinida. Per què? Doncs perquè entenem que quan tu convoques una vaga la convoques en un objectiu i llavors aquella vaga no pot acabar fins que no aconsegueixes aquell objectiu. El que passa que sí que és veritat que no es pot fer una vaga indefinida si primer no es fan vagues o aturades de 24 hores perquè s'ha d'anar conscienciant una mica la gent. Perquè una vaga sigui efectiva és molt important, primer la conscienciació, la participació i després la contundència. La contundència no a nivell de violència, sinó a nivell d'idees, de, de tenir uns objectius molt marcats, de no difuminar la lluita d'aquell dia de vaga, sinó concentrar molt bé què és el que s'està demanant, a qui es demana i, i assenyalar molt clarament al responsable. I ara parlem una mica de política. La vostra postura davant de les eleccions tradicionalment ha estat l'abstenció. Continueu recomanant-la i per què? La nostra postura oficial realment és que la política no és la, la nostra guerra. Nosaltres som un sindicat i llavors de la política en parlem, però en parlem com pot parlar qualsevol ciutadà. Aquesta organització ni s'ha guiat mai ni es guia ara pel que passi a, a la política. Hem fet campanyes a favor de, de l'abstenció doncs, perquè creiem que, cap de les opcions que ara mateix hi ha sobre la taula ens ajudarà doncs, a tenir una societat que creiem que, que és la que ens mereixem. Si esteu en desacord amb el model parlamentari, quina alternativa defenseu? Com es podria organitzar la societat al marge dels partits i les institucions polítiques? És un model basat en assemblees, és un model federalista, digamos que assemblees de base llevan que asambleas aquestes assemblees, asambleas sucesivamente, Y bueno, nosotros eh, tradicionalmente este es el, modelo que defendemos y, que creemos que, puede llevarse a cabo. Si bien es una cosa que, se ha de ir trabajando sobre, sobre la marcha, ¿no? Es, no estamos tan a favor de, inventar un modelo para que funcione de aquí a 100 años porque suponemos que es, que es una cuestión muy, muy participativa, ¿no? En el que todo el mundo tiene que decir la suya, eso sí, sin, sin que nadie pise a nadie. Esa es nuestra propuesta básica. Bé, nosaltres estem d'acord eh, en el dret a decidir sempre, de fet defensem el dret de, de cada ciutadà a decidir sobre allò que li pertany. El que passa que eh, potser les opcions per decidir no només serien si es vol un estat espanyol o un estat català, potser s'hauria de preguntar-li a la gent si vol un estat. Nosaltres defensem una societat sense estat i jo crec que bueno, estaria bé que la societat catalana pogués decidir també això. Per què creieu que ho ha jugat la carta de l'independentisme en aquests comicis? Per conveniència, per oportunisme. Fiu durant molts anys ha fet celebre la frase de ara no toca, ara no toca, pues, aquest any tocava, una mica doncs, per salvar eh, les destrosses que està fent a la societat catalana. L'estiu ha estat una prolongació de, de la política que des del govern central s'ha llançat, ens ha omplert de retallades, ens ha omplert de repressió, Llavors, si Ciu tornés a governar, pues doncs, segurament tindríem més de, de lo mateix.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 Per sort, el bòbit hitlerià de Vic es queda a la puta calle, gràcies a la. Els Junqueras també li han sentat bé els resultats, més que una bona calçotada amb botifarres i pa amb tomàquet, alioli, sobrassada, que vinga, un dia és un dia. Segur que tindrà ereccions al veure que té tants esconys. També l'Herrera, company, tu menja't un bistec, home, que estàs molt pàl·lid. A tots ens fa riure el penós declivi dels sociates, però al final torna a guanyar ell. Estalviem en adjectius que ja hem repetit fins a la societat per a connectar amb la seu de Convergència, on el presidentíssim pronunciarà el discurs de la victòria. Mm -hmm. Benvolgudes i benvolguts compatriotes. Em dirigeixo a tots vosaltres perquè és un públic d'aquells que, quanta més demagogia i més canya, millor. Fora absurd negar les enormes dificultats del moment. Política d'austeritat en l'àmbit públic, conseqüències socials d'un afabliment irreversible del nostre estat del benestar. I això, torno a insistir, només depèn de nosaltres. Bé, gran sinceritat política de Mas, però el que està reconeixent davant les càmeres segur que li farà perdre molts suports a partir d'ara. Però continua, l'escoltem. Podíem haver caigut en la marginalitat, podíem no ser, però som treballadors, demano en aquest sentit doblegar l'esquena i abaixar el cap. És hora de retrobar-nos amb aquests valors. Aquella força basada en uns valors propis de minories que suplanten les majories reals. Però què s'ha pres el president Bonifaci? Què vol? Fer esclatar una revolta popular? No es tracta només d'una qüestió d'ordre públic i la coacció ens cal tenir una actitud destructiva cap al sistema de representació democràtica. Visió uniformista i excloent, la força de creure els nostres símbols una societat cohesionada i sòlidament vertebrada. Més enllà, en definitiva, d'una postura merament reactiva. Catalunya pot ser un d'aquests. Mm, no, no, és així. Artur Mas acaba de declarar la dictadura i el públic li brinda un suport incondicional. Sembla que la gent no hagi escoltat el que acaba de dir, però és impossible. Catalunya s'acaba de convertir en un estat totalitari. Això suposa un canvi profund. En els darrers 300 anys hem tingut escassament 40 de democràcia. Sapiguem ser dignes de l'herència rebuda i la nostra voluntat de construir un model propi de societat, que, a més, ha obtingut uns bons resultats. És per això que va sorgir en el context històric. S'han donat gairebé totes les circumstàncies, la nostra cultura, la nostra ànima, la nostra nació. Però com ja hem fet al llarg de la nostra història, ens cal l'antic Mare Nostrum, una actitud de justícia de la nació catalana. I visca Catalunya! Bé, doncs en aquest cas ara mateix posem fi al tret 24. Doncs el seu presentador se'n va cap a l'exili abans que arribin a l'estudi els homes de Felip Puig i el tanquin en un gulag al Pallars Sobirà. Resistiu! El tret informatiu, fins aquí la 26a edició del Tret Informatiu. Esperem que la pròxima legislatura siga millor que el nefast primer govern d'Artur Mas, cosa complicada. Per acabar, agraïm a les ràdios lliures Contrabanda, Pica, Pinsània, Bala i Bronca tot el seu suport. Ens veiem als carrers, Salut i Ràdios Lliures. Us deixem amb el tema Bulls on Parell dels americans Rage Against the Machine. Who would it now?